Wengine wanasema kuwa labda wamekuwa wamechoka wakaona waingie katika pango hilo ili waweze kupumzika. Fanhadarat sakhratun min aljabal fasaddat alayhim alghar. Mara tu jiwe likawa limetoka juu ya mlima, jiwe likubwa likaja likaziwia pango lile. Na mnajua ndugu zangu Waislamu, kipindi hicho ni wakati ambao hakuna simu heti labda utawapigia watu simu tumekwama kwenye tundu fulani kwenye mlima kadha au wenyewe hawana nguvu wala uwezo wa kuweza kulitua lile jiwe na kuendelea safari yao kwa hiyo wakakaa pale ndani ya pango lile au ndani ya shimo lile wanasubiri labda kifo tu peke yake lakini wakafikiria faqalu wakasema innahu لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم mmoja wao akasema hamwezi mkatoka kwenye pango hili mpaka kila umoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo yake mazuri aliyoyatenda hapa duniani walipotoa fikra hiyo qala rajulun minhum mmoja katika wao akasema Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran ewe Allah subhanahu wa ta'ala ewe Mola wangu hakika mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili watu wazima wazee wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan nilikuwa sitangulizi yeyote mbele yao familia yangu wafanyakazi wangu nilikuwa sitangulizi kuwapa maziwa kuwapa chakula mpaka nitangulize wazazi wangu wawili fana abi talabu shajar yawman falam arhi alayhima hatta nama fahalabat lahuma rabuqahuma fawajadtuhuma naimain anasema bwana huyu siku moja nilikwenda kutafuta riziki nikaja la kuwa nimekawia nikawakuta wazazi wangu wawili eh anasema falam arhi alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain nilipowapelekea maziwa wazazi wangu wawili nikakutana tayari wamelala fakarihtu an uqidhahuma nikachukizwa kuweza kuwaamsha wazazi wangu wawili tarao wameshalala nikawaacha walale ili niweze wakiamka niwape maziwa yao wa an aghbiqu qablahuma ahlan au mala pia nikashindwa kuwapa familia yangu na wafanyakazi wangu kabla wazazi wangu hawajana kwa hiyo bwana huyu anasema falabithu walqadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta baraqa alfajr wasabiyatu yatadhaghawna inda qadami basi nikakana kile chombo cha maziwa mbele ya mlango wa wazazi wangu huku familia yangu watoto wanalia wakinishika miguu yangu kwa sababu ya njaa nashindwa kuwapa watoto wangu nashindwa kumpa mke wangu ili nitangulize wazazi wangu wawili nimekaa mbele ya mlango wao niko na chombo cha maziwa kwenye mkono wangu mpaka alfajiri kachomoza sikulala niko mbele ya mlango wa wazazi wangu wawili fastajqadha kisha wazazi wangu wakaamka alfajiri fashariba habuqahuma wakawa wamekunywa ile maziwa nilipowapa wazazi wangu maziwa haya ndo nikaenda kunywesheza na familia yangu Allahumma ewe Allah in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik ikiwa kama niliyafanya haya kwa ajili yako ewe Allah fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra naomba uweze kutuokoa sisi kwa haya ambayo tuko ndani yake katika ile jiwe tunakuomba Allah kama nimeyafanya haya kuwatendea wema wazazi wangu nimeyafanya kwa ajili yako na kuomba uweze kutotoa katika jiwe hili uh, fanfarajat shay'a la yastati'una alkhuruj minhu jiwe lile likajongea peke yake kidogo lakini hawezi wakatoka qala al-akhar mwingine akaja akasema allahumma ewe allah innahu kanat li ibnatu am nilikuwa na dada yangu ambaye ni mtoto wa ami yangu ima yangu mkubwa au baba yangu mdogo wa fi riwaya kuntu uhibbuha ka ashadd ma yuhibbu ar-rijalu an nisa mwanamke huyu nilikuwa nampenda sana faaradtuha ala nafsiha famtanat nikamuomba ili tuweze kuzini mwanamke huyu akawa amekataa فامتنعت مني أكن hata حتى ألمت بها سنة من السنين mpaka ilipofikia wakati katika mji wetu pakaja wakati wa njaa wakati wa ukame kipindi hicho mimi nina mali na watu huku njaa fajaatni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat akaja yule mwanamke kuniomba nikawa nimempa dinari mia na ishirini kwa lengo tulale naye mwanamke yule kwa sababu alikuwa na shida akafanya jambo hilo hata idha qadartu alaiha wa fi riwaya falamma ta'attu baina rijlaiha jama yule anasema kipindi sasa tuko mimi na yule mwanamke tuko wawili tayari nimeshakuwa juu ya miguu yake kabla sijafanya tendo hilo qalat mwanamke yule akasema ittaqillah muogope Allah subhanahu wa ta'ala la tafuddu al-khatama illa bihaqi usiondoi pete isipokuwa kwa haki yake bimaana usitoi bikra yangu pasina ya ndoa mwanamke yule alipomwambia maneno yale fansaraftu anha anasema bwana yule hapo hapo nikatoka juu yake wa hiya ahabbu an-nas ilayya aliyakuwa nampenda zaidi kuliko wanawake wote lakini kwa sababu ameniambia ni mche Allah subhanahu wa ta'ala nimeogope Allah nikawa nimetoka juu yake sikufanya lile tendo wa taraktu dhahab alladhi a'taytuha na ile dhahabu dinari 120 ambayo nilikuwa nimempa nikamwachia nayo nikamwambia peleka na sizini tena pamoja na wewe Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtihaa wajhik ewe Allah kama nimeyafanya haya kwa ajili yako fafruj anna ma nahnu fi naomba tuweze kututoa katika matatizo haya ambayo tuko ndani yake fanfarajat as-sakhra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha jiwe lile likawa limejongea tena lakini hawana uwezo wa kutoka bado mmoja tujiweke sehemu hii ya watatu laiti ingekuwa ni mimi na wewe tungemwomba nini Allah subhanahu wa ta'ala kwa jiwe limejongea lakini hawawezi wakatoka bado mmoja wa mwisho kama anasema mtume sallallahu alaihi wasallama qala thalithu wa tatu na pia vile vile akasema allahumma inni istaajartu ujara wa a'taytuhum ajrahum ba'd ghayra غير wahid taraka alladhi lahu wa dhahaba mimi nilikuwa na wafanyakazi wangu nilikuwa na watumikisha na walipa kwa siku siku moja wamenitumikia nikawapa mshahara wao isipokuwa mmoja peke yake ameenda akaacha mshahara wake bimaana ameenda kabla hajachukua ujira wake anasema bwana huyu baada ya kwenda bwana yule fasammartu ajrahu hatta kathrat minhu alamwal ule mshahara wake nikaufanyisha kazi mpaka ukaleta mambo mengi ukale, ukaleta faida nyingi mshahara wake wa siku moja ambao ameniachia nikaufanyisha biashara labda nimenunua mbuzi mmoja mbuzi mbili nikazifuga hizo mbuzi kupitia mshahara mshahara yule wa bwana yule kisha anasema bwana huyo fajaani baada hin palipopita muda bwana yule akakumbuka mshahara wake labda alikuwa amepigwa na krize akakumbuka mimi kuna sehemu ambapo panapita miaka kadhaa nimeachaga mshahara wangu akaenda faqala akamwambia ya abdallah ewe mja wa allah addi ilayya ajri nimekuja kuchukua ujira wangu au mshahara wangu ambao niliuacha hapa miaka iliyopita faqultu bwana yule alikuwa anaomba dua akasema nikasema kumwambia kullu ma tara min ajrika hivi vyote ambavyo unaviona hapa ni ule mshahara wako chukua min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq hizi ngamia zote ambazo unaziona hapa ni za kwako hizi ng'ombe ambazo unaziona hapa ni za kwako hizi mbuzi na kondoo unaona hapa vyote ni vya kwako na hawa watumwa ambao wanazichunga hizi ni mali zako peleka bwana yule faqala kasema ya Abdullah la tasasibi usinikejeli mimi nilikuomba mshahara wangu wa siku moja wewe unaniambia hizi mbuzi hizi kondoo hizi ngamia vyote katika mshahara wangu Fakultu, jamaa anasema nikamwambia la astahzi'u biha sikukejeli ulipokwenda nilikamata mshahara wako ule nikanunua mbuzi mmoja mbuzi huyo akazaa zikawa mbuzi nyingi nikanunua ng'ombe nikanunua kondoo nikanunua hati watumwa na ngamia kupitia ule mshahara wako kwa peleka ni mali zako jamaa yule fa akhadhahu kulla fastaq au fastaqa falam yatrik minhu shay'a akachukua zile mali zote zile kondoo zile mbuzi zile ng'ombe zile ngamia na wale watuma wote akachukua hakuniachia hata kimoja Allahumma ewe Mola ewe Allah in kuntu fa'altu dhalika ibtikha'a wajhik kama niliyafanya haya kwa ajili yako fafruj anna ma nahnu fi naomba ututoe katika matatizo haya fanfarajat as-sakhra lile jiwe likali limeondoka lote fakharaju yamshun wakaondoka jakuwa wanatembea wakaendelea na safari yao wal hadithu muttafaqun alayhi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر كذلك حديث هي ambayo tumeisoma ndugu zangu waislam ndani yake kuna faida na kuna mazingatio فيه التقرب الى الله بالاعمال الصالحه كذلك فائده katika faida za ndani yake kuna kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia maneno au matendo mema aliyotenda hapa duniani unaweza kumomba Allah subhanahu wa ta'ala ukajikurubisha kwake kwa kutumia matendo mema ambayo uliyofanya hapa duniani wa fihi fadilatu birril walidain vile vile katika hadithi hii kuna ubora wa kutendea wema wazazi wawili wa annahu min alamali salihah allati tufarriju biha al ambayo ni katika matendo yaliyokuwa mazuri ambayo yanamwondolea mtu matatizo bila shaka kutendea wema wazazi wawili ni katika matendo yaliyokuwa mema ambayo ni sababu ya mja kuondolewa matatizo yake wa fi al iffati min au ani zina na vile vile kuna ubora wa mtu kujikinga na zina wa anna al-insana idha afa ani zina na kuwa mwanadamu anapojikinga na uzinifu maa qudrati alaihi hali yakuwa yuko na uwezo wa kuzini fa inna dhalika min afdali amal hicho ni katika matendo yaliokuwa mazuri wakati thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallama أن هذا من السبعة الذي يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله bali imethibitwa mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa mtu yule ambaye anajikinga na zina atakuwa katika watu wa saba ambao watakuwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama siku ambapo patakuwa kuna kivuli kingine isipokuwa hicho peke yake mtume akasema rajulun daathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah ni mtu ambaye kaitwa na mwanamke mwenye uwezo mzuri ili waweze kuzini akasema mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala au kinyume chake mwanamke ameitwa na mwanaume mzuri mwenye pesa zake ili waweze kuzini naye akasema mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka mtu huyu atakuwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama ibadallah وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير vile vile katika hadithi hii ndani yake kuna ubora wa watu kulinda amana za watu na kuwatendea watu wengine yaliokuwa mazuri kama bwana yule ambaye aliacha mshahara wake yule bosi hakuukula mshahara wake bali ameufaidikisha ule mshahara na alipokuja akampa vyote alivyofaidika katika mshahara wake kwa ndani yake kuna da, ni dalili ya kuwatendea watu waliokuwa mazuri kuwafanyia watu waliokuwa mazuri na vile vile watu kuchunga amana za watu wanapokuwekesha amana irejeshe amana kwa mwenye nayo kama ilivyo ibadallah wa min fawaid hadha alhadith vile vile katika faida za hii hadithi bayanu qudrati Allah ta'ala kuna kubainisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala haitha innahu ta'ala azaha anhuma sahra biidhni kiasi cha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliondoa lile jiwe kwa idhni yake subhanahu wa ta'ala lam taati alatun tuziluha hakuna chombo ambacho kimekuja kikaondoa jiwe lile likubwa wala miati rijalun yuzahzihunaha wala hapakuja watu kulikogota lile jiwe na kuliondoa lakini jiwe likaondoka lenyewe kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala وفيه من العبر na vile vile katika mazingatio yanapatikana katika hiyo hadithi anna al-ikhlasa min ashabi tafrij al-kurbat kuwa mtu kufanya matendo kwa ajili ya Allah bila ya kujionyesha kwa watu ni sababu ya Allah kumondolea matatizo lianna kulla wahid minhum yaqul kwa sababu kila mmoja katika watu watatu alikuwa akisema Allahumma in kuntu fa'altu dhalika min ajlika ewe Allah ikiwa kama nimefanya hilo kwa ajili yako fafruj anna ma nahnu fi tutoe katika hili jambo tulikuwa ndani yake au katika matatizo haya ni kuwa kila umoja miongoni mwao ameyafanya matendo yake mazuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala amma riya wal'iyadhu billah والذي يفعل الأعمال إلا رياء والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة أما يلي أمباye hafanyi matendo isipokuwa wamuone isipokuwa watu wamsikie hata yumdaha 'inda nnas nas ili watu waweze kumsifu fa inna hadha kazabadi yadhhab jufaa ajudhib jufaa la ya, la yantafi'u minhu sahibuhu ni kama povu za bahari matendo hayo hayatomnufaisha mwenye kuyafanya mtu ambaye anafanya matendo ili watu wamsifu ili watu wamuone bila shaka matendo hayo ni kama povu za bahari na haya tukunufaisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu zangu waislamu tunapofanya matendo yetu tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni sababu ya Allah kutuondolea matatizo yetu namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukubalia matendo yetu pia namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين